إقار İkinci <clears throat> جي دليل diyor ki وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد الفرق علي عالمنا demişler ki أي dört مددikleri dört avuç بير avuç يعني ربع صعدر بير avuç ربع صعدر Buradaki riba sabis şu andaki şu andaki gramla değerlendirecek olursak yani 75 gram. Bir avuç 75 gram. 75 75 150 150 daha ne kadar oluyor? 3 kilo oluyor. <clears throat> diyor ki vel feraku diğer efendim 3 gram 750 gram olursa bir, bir avuç o zaman 3 kilo eder. Ha, yani rıba sağ. Bir rıba sağ o zaman kaça bölersek ne kadar yapar? 750 gram. 750 gram. Değil mi? 75 yıl. Ha 750 gram. Ben 75 diyeceğim 750 750 750 gram. Evet doğrudur. Burada diyor ki ve kuntu agtasilu ana ve huve fil ina'il vahid. Bu ina diyor ki İmam Müslim rahimahullah "Hâzel ina kan yes'u 3 as'a." Bu su e, kabı, kabı cinsinden olan bu kap diyor içinde diyor takriben 3 tane sağ alıyordu. Yani her sağ 3 litre olursa o zaman kaç litre yapar? 9 litre ile ikisi 9 litre ile ne yapıyorlarmış? Yıkanıyorlarmış. Kale Kuteybe rahimahullah ala şerhi Müslim diyor ki vel farak 3 asu' Ey üç tane sa' ölçüsündedir. Ve an Enes radıyallahu anhu kal, kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yagsilû ve fi rivâye yagtesilû bis sa'i ile hamseti emdad ve yetevadda'u bil muddi. Diyor ki Enes radıyallahu teala aleyhissalatü vesselam'ın hizmetinde olan sahabi aleyhissalatü vesselam diyor banyo yapacağı zaman bir sağla banyo yaparmış. Ey üç litre ile bir sağ ile. İle hamseti emdet müt bir avuçtur. Yani beş tane avuç. Tamam mı? Ve yetevadda'u bil muddi ve abdest alacağı zaman bir avuç dolusu su ile abdest alırmış. O zaman bir avuçtan fazla olan suyu nedir? İsraftır. Özellikle bu zamanda camilerde abdest alan Müslümanlara baktığımız zaman bazı insanlar çeşmeyi sona kadar açıyor. Onun için burada Suudi Arabistan'da camilerde dikkat ediyorsanız çeşmelerin e, şeyinde böyle incecik bir şey koymuşlar. Yani çok fazla su dökülmesin diye. Çünkü biliyorlar ki Müslümanlar bu konuda dikkatli değildiler. Bari diyorlar ki biz tedbir alalım. Yani o Müslümanın günahkar olmaması için bari biz <laughs> onlara yardımcı evet, olalım. Bazı Müslümanlar bozuk oluyor, çok atıyor. Evet. onu tercih ediyor. Evet. <laughs> bekliyor, sıra bekliyorlar. Evet. <laughs> Subhanallah. O zaman arkadaşlar Müslüman elinden geldiği kadar abdest yani e, abdest alacağınız zaman çeşmeleri açtığınız zaman ihtiyacınız ihtiyacınızı görecek kadar çeşmeyi açınız. Fazla açmayınız. Zekillahi. Abu Musab bu e, elini koyduğu zaman akan musluklar oluyor. Aslında onlar olsa daha uygun olur sünnete. O da çok ısrar Şimdi onu tazikli olan, fıskiyeli olanlar tazik fazla şey etmiyor. Ben gördüm bazı yerlerde koymuşlar bu Musab. Böyle senin dediğin gibi filtreli. Elini koyduğun zaman az akıyor. Çekiyorsun duruyor. He doğrudur. O şekilde olsa güzel. He bazı mescitlerde var. Potaselli. He. Yani el elin elin ceryanından dolayı açılıyor. Hı hı. Doğrudur inan ki. <clears throat> Bunlar belki pahalı olduğu için her camide bulunmaz. Ee, Raçhi'nin mescidinde var şu 15. mahraçta. Oradaki çeşmeler bu şekilde yapılmış. Hocam şu Evet.